Tiana a primera hora. Bon dia i benvinguts al Tiana a primera hora. L'actualitat d'avui, hores abans que comenci oficialment la campanya electoral, està centrada en la política municipal. A continuació us detallem l'activitat dels partits al llarg de les últimes hores. Abans, però, repassem totes les informacions en forma de titulars. El PSC ha presentat el lema de la seva campanya electoral per les eleccions municipals, Suma't per Tiana. Amb aquesta idea com a eix vertebrador, els socialistes de la vila volen treballar per una Tiana on viure, gaudir i treballar. Convergència i Unió ha presentat el seu programa electoral en l'àmbit cultural, educatiu i social. Els convergents proposen fomentar i donar suport a les creacions culturals promogudes per les entitats i en l'àmbit social posen el focus d'atenció a l'actuació a la gent gran i als ajuts socials. El grup municipal de Gent pel Progrés de Tiana denuncia públicament que algunes persones anònimes estan embrutant el mobiliari públic fixant un adhesiu amb un fals logo de la formació política. Gent ha volgut aclarir que es tracta d'una imitació. De la insurgència a la democràcia. Aquest és el nom de la conferència que ha organitzat l'Aula d'Extensió Universitària Timó i que tindrà lloc aquest dijous a la Biblioteca Tirant-lo Blanc de Montgat. El convidat serà Jessit Arteta, exguerriller de les FARC i gestor per la pau. I en esports, el club boletiana comença amb una derrota al playoff d'ascens a la primera divisió catalana després de caure de manera contundent per 0-7 a 3 davant del Sant Just. Tiana, primera hora. Notícies. El PSC ha presentat el lema de la seva campanya electoral per les eleccions municipals Suma't per Tiana. Amb aquesta idea com a eix vertebrador, els socialistes de la vila volen treballar per una Tiana on viure, gaudir i treballar. Per aconseguir-ho proposen portar a terme una manera de funcionar en xarxa tenint molt en compte les administracions supramunicipals però també els inversors privats. El lema de la campanya també porta al seu darrere una intenció de sumar diferents sensibilitats i visions de com hauria de ser el poble amb representants de diversos barris de Tiana dins la la seva candidatura. La candidata del PSC a les properes eleccions, Esther Pujol, ha explicat el significat del lema. Sumem per una tiana on volem viure, que és el que està més desenvolupat. Sumem per una tiana que volem gaudir, que de mica en mica va, es va decaient, per dir d'una manera, decepcionant en certa manera, i assignatura pendent sumem per una tiana que volem treballar, que creiem que és firmament una de les potes que falta moltíssim eh, tractant aquí tiana. Pujol ha destacat que de cara als propers anys caldrà sumar valor a la marca de Tiana i això es podrà fer potenciant la Vila d'Art i de Cultura com a peça fonamental del desenvolupament econòmic del municipi que pot generar ocupació. I és que la candidata socialista ha afegit que en uns moments de crisi en els que les subvencions extraordinàries de les administracions públiques són escasses, caldrà sumar recursos a través de la concertació pública i privada s'ha d'anar a buscar recursos a través d'altres administracions, però ja no parlo de la Diputació de Barcelona ni de la Generalitat, que també, òbviament, sinó parlo de ministeris, parlo de programes europeus de Brussel·les. Nosaltres estem en condicions d'oferir aquest sumatori de recerca, d'identificació de recursos i oportunitats, perquè ho sabem fer, perquè justament tenim una xarxa institucional pública i privada molt consolidada, molt àmplia, L'alcaldable del PSC ha anunciat que en el programa de govern que presentaran pròximament no posaran compromisos que no estiguin validats per agents públics o privats que puguin donar a l'Ajuntament una aportació. Pujol també ha dit que totes les promeses electorals estaran prèviament negociades. Més enllà de l'àmbit econòmic, la campanya socialista també proposa treballar en xarxa i sumar valors com la proximitat, la complicitat amb la ciutadania o la cooperació entre municipis. Música Convergència i Unió ha presentat el seu programa electoral en l'àmbit cultural, educatiu i social. Els convergents proposen fomentar i donar suport a les creacions culturals promogudes per les entitats locals. Volen recuperar l'esperit del lema de Vila d'Art i de Cultura que es va gestar el 1995 entre les seves files, però també tenen com a objectiu conservar el patrimoni cultural local, així com les festes tradicionals del poble com la Festa Major o els Tres Toms. El format de presentació d'aquests eixos de treball va ser una taula rodona a la Biblioteca Can Baratau, a la qual van assistir unes 40 persones i una sèrie de personatges rellevants convidats per la formació. Un d'ells va ser l'artista tianenc Albert Sunyol, que va manifestar que el futur Ajuntament ha de marcar la pauta sobre quina tiana volem a nivell creatiu. També es va posar sobre la taula la viabilitat de tirar endavant un projecte com el del Museu L'Anglada. En aquesta última legislatura, jo hi he viscut, s'han fet avanços bastant importants, molt importants, diria jo. Però bé, el, el moment que, que vivim és el que vivim i, i per tant jo crec que hem d'anar molt en compte de lo que fem perquè després s'ha de mantenir. I, i, I la situació actual que vivim ens dona un exemple d'això. Eh? Bé, compte, durant la taula rodona també es va presentar els principals eixos de treball en l'àmbit d'educació, destacant la gran disponibilitat de centres que té actualment la vila. Convergència i Unió vol vetllar pel desenvolupament i la continuïtat de l'Escola de Música i Dansa, però també es planteja com a prioritat l'atenció a la necessitat de places per l'Escola Bressol Municipal. Per últim, en l'àmbit social, el programa de govern de Convergència i Unió a Tiana posa el seu focus d'actuació en la gent gran i els ajuts socials. Els convergents consideren que la gent gran és un col·lectiu objectiu molt important per la vila i és per això que volen oferir diàleg i suport continuat a la tasca desenvolupada pel casal d'avis, tot plegat amb l'objectiu de fomentar l'esperit actiu pels avis del poble. Dins de l'àmbit dels serveis socials, el partit va convidar al col·loqui la infermera experta en reinserció social Clara Rojas, que va posar èmfasi a la situació de debilitat que es troben actualment les dones grans estan quedant abandonades perquè no són capaces en pobles així petitets de demanar l'acció social. Llavors hi ha d'haver algú que tuteli, que no es quedin aquestes senyores amb malalties mentals o amb soledat, que es quedin abandonades. I més aquestes senyores que són mestresses de casa, que es queden en una casa preciosa, amb les mateixes despeses i amb una meitat del salari perquè el marit els hi ha de fallir. I en pobles així petits més doncs, perquè també hi ha una certa vergonya. Precisament en l'àmbit de l'atenció social, els eixos del programa del grup encapçalat a Tiana per Enric Nolis vol donar resposta al més ràpid possible a les noves necessitats necessitats socials sorgides de la situació econòmica actual, així com donar suport al voluntariat per ajudar els col·lectius de discapacitats, la gent gran i les persones amb dificultats socials. Tiana, primera hora. El grup municipal de gent pel progrés de Tiana ha denunciat públicament que alguna persona o persones anònimes estan embrutant el mobiliari públic fixant un adhesiu amb un fals logo de la formació política local. Gent ha volgut aclarir que es tracta d'una imitació, ja que tant el dibuix com el color són diferents de l'autèntica imatge que s'identifica amb el partit encapçalat per Emili Muñoz. El número 2 del partit, Ferran Pasqual, ha afirmat que aquesta acció intenta desprestigiar el bon nom del col·lectiu i que forma part d'una guerra bruta que fa mesos que dura a través d'altres adhesius també anònims contra l'alcalde i el govern de Tiana. Vam veure per poble i alguns altres llocs que hi havia unes eh, pegatines que posava gent, però que no eren nostres no sabia, i que estaven enganxades en llocs no, <laughs> no normals enganxats, sinó unes adhesius petits. La qualitat de l'acció és molt pobra, es molt i, a més a més, nosaltres, evidentment, decididament diem que no, no hem estat nosaltres. El grup municipal de Gent pel Progrés de Tiana ha manifestat que rebutja aquesta innoble manera de fer política al nostre municipi. Tiana, primera hora l'informatiu matinal de Ràdio Tiana. De la insurgència a la democràcia. Aquest és el nom de la conferència que ha organitzat l'Aula d'Extensió Universitària Timó i que tindrà lloc aquest dijous a la Biblioteca Tirant-lo Blanc de Montgat. El convidat serà Yesid Arteta, qui va ser guerriller de les FARC durant 15 anys i després de ser capturat i passar-se 10 anys a la presó, ara es dedica a l'estudi del conflicte i la resolució negociada. A la conferència d'aquest vespre, Arteta compartirà amb els assistents la seva experiència personal, un canvi en la seva mentalitat i manera de viure que parteix de la premissa que el conflicte és inherent a les nostres vides, forma part de la quotidianitat i que allò que el fa ser d'una manera o d'una altra ens permet obtenir solucions d'èxit és el seu tractament. Para mí fue una experiencia de un cuarto de siglo entre la lucha guerrillera y la prisión, pero fundamentalmente ese periodo de la prisión, desde una, un espacio de 12 metros de libertad, me permitió hacer muchas reflexiones de lo que yo estaba mirando, todo lo que estaba pasando y todo lo que era la brutalidad que el conflicto colombiano cada vez se venía asumiendo. Després de sortir de la presó per les seves accions com a guerriller de les FARC a Colòmbia, Yesit Arteta va venir fins a Catalunya i va començar a treballar a l'Escola de la Pau, una organització que porta més de 10 anys duent a terme un gran nombre de projectes per trobar fórmules d'intervenció en conflictes de tot tipus. De fet, Arteta ha destacat que xerrades com la d'aquest vespre a Montgat serveixen per adonar-nos dels punts comuns dels conflictes socials d'arreu del món. Y teniendo la posibilidad de intercambiar con personas que incluso fueron también artífices de la guerra civil aquí en España y que hoy día participan en asociaciones. Eh, todo eso me ha permitido también retroalimentar, incluso profundizar eh, mis convicciones acerca de la necesidad del diálogo y la negociación como única vía válida para la superación de los conflictos. L'investigador de l'Escola de la Pau ha publicat novel·les com La Tramacua, Oi de la Locura i Otros Crímenes. La conferència que porta per nom de la insurgència a la democràcia tindrà lloc aquest dijous a partir de les 7 a la Sala Pau Casals de la Biblioteca Tirant-lo Blanc. Ràdio Tiana, notícies, esports. El club valeitiana comença amb una derrota al playoff d'ascens a la primera divisió catalana després de caure de manera contundent per 0-16-3 davant el Sant Just. Les jugadores que entrena José Manuel de la Barrera van ser incapaces en tot moment de jugar al mateix nivell que les del Baix Llobregat i no van tenir opcions d'endur-se ni tan sols un set. El coordinador del club, Enric Cardús, va reconèixer el mal partit de l'equip, però sense desmereixer a un rival que va ser superior. Nosaltres vam fer un molt mal partit, de totes maneres, eh, que tenir en compte de que eh, és un, eh, un equip que està en una divisió superior i en, en fases del joc això es va notar. Sobretot en el, en el, en el saque ens van fer molt mal, el saque pues, eh, és un saque superior, en aquest cas al nivell de, de saque superior a, a la primera divisió que no pas a, eh, en aquesta segona, amb la qual pues, les nostres jugadores ho van, ho van notar. Amb aquesta derrota, les tianenques ocupen la tercera posició del grup amb un partit perdut, empatat amb el vòlei Manresa, que també va caure de manera clara davant el Mataró. Cardús veu les jugadores amb molta moral, ja que encara tenen opcions d'aconseguir l'ascens. No, bé, està, està bé perquè bueno, són conscients que no, eh, si farem que estiguessin jugant nosaltres per descendre i llavors ja, nosaltres eh, tenim que pues, guanyar sí o sí, no? Aquí, verdaderament, és una fase d'ascens, amb la qual aquells són equips que estan, han jugat en una divisió pues, eh, pues, superior. Eh? De totes maneres, uh, pues, bueno, queden encara uh, diferents partits i fins que hi, hi queda un partit de doble volta, o sigui que no, no està tot, uh, tot perdut ni molt menys, és només un partit. I si ara, per exemple, guanyéssim tots els més partits, segur que pujava. Aquest proper cap de setmana jugaran el segon partit de la promoció a casa davant el Boli Manresa. A priori serà un rival més fàcil que Sant Just, tot i que el partit serà vital, ja que l'equip que obtingui la victòria es mantindrà viu a la lluita per assolir l'ascens. Ràdio Tiana, notícies, el temps. Hola, molt bon dia. Avui s'espera una nova jornada de temps, creiem que tranquil aquí a la costa. Domini del sol aquest matí, alguns núvols que apareixeran al llarg d'aquesta tarda, a conseqüència de les tempestes que poden descarregar cap a l'interior de Catalunya i també punts de la serrada prelitoral, però que d'entrada no han d'arribar aquí a la costa. continuarem a un temps en general força tranquil i amb unes temperatures que seran realment suaus i agradables. Els vents seran fluixos del sector sud a sud-est la situació marítima estarà dominada bàsicament pel marejol a tota la costa del Maresme. De cara a demà el que esperem és una situació que torna a estar marcada pel temps estable i pel domini del sol a tota la comarca, amb algun nuvolet poc important i amb unes temperatures que poden pujar una miqueta més. Els vents un dia més seran fluixos, la mar tranquil·la a tota la costa de la comarca i les temperatures que pujaran una mica, sobretot a les hores centrals del dia. De cara a dissabte, probablement s'incrementarà la inestabilitat. Al matí, els núvols aniran en augment i durant la tarda no es descarten alguns ruixats localment de caire tempestuós que poden afectar qualsevol punt de la comarca, amb unes temperatures que dissabte baixaran lleugerament. De 6 a 10 del matí, Tiana Primera Hora. l'entrevista. L'Aula d'Extensió Universitària Timó ha programat aquest dijous una conferència sota el nom de la insurgència a la democràcia a càrrec de Yesit Arteta, exguerriller de les FARC i gestor per la pau, qui ha publicat novel·les com I de la locura i otros crímenes i que tenim a l'altre costat del telèfon. Muy buenos días. Eh, muy buenos días, eh, ¿cómo estás eh, Patricia? Muy bien, pues también a la expectativa de saber qué nos ofrecerá en esta conferencia titulada, como decíamos, de la insurgencia a la democracia, que, ¿cuáles son las ideas principales que quiere transmitir a la gente de la, que, estará de público? Bueno, me han comentado que es un público principalmente de gente madura. Y bueno, para mí realmente es motivo de mucha alegría poder compartir con, estas personas. Eh, fundamentalmente, eh, lo que yo quiero eh, manifestar en esta, en esta conferencia es lo que el, proceso de transformación de un individuo, que es mi caso, que tuvo una larga experiencia dentro de lo que son los movimientos guerrilleros en América Latina, particularmente en Colombia, y posteriormente, luego de, haber purgado una condena de casi más de 10 años en prisión, eh, me permitió hacer como una especie de ejercicio, de reflexión, una especie de ayornamiento para mm, tratar de modificar, eh, digamos, eh, mi actuar, mis procedimientos hacia futuro. De hecho, cuando yo recobré mi libertad, uno de los propósitos que hice fue la de cerrar el capítulo de lo que fue la lucha guerrillera, la experiencia eh, en la montaña y trabajar de manera activa en todos aquellos procesos eh, que tengan como motivación principal el diálogo, la negociación, la concertación para poder superar los conflictos y en el caso colombiano que es el conflicto más largo que hay en el hemisferio occidental. Entonces, eh, yo cuando recuperé mi libertad, mm, a los pocos meses me vinculé a la Escuela de Cultura de Pau, que dirige eh, Fisas, una de las personas más eh, reconocidas y prestantes a nivel nacional en el Estado español sobre estos temas de, de paz, de resolución de conflictos. Y bueno, en resumen es lo que yo quiero participarle a, los, a las personas que estarán allí en la conferencia. Sin duda, el suyo es un testimonio, como decía, por muchas particularidades, es un testimonio muy interesante mm, porque estuvo como comandante de las FARC durante 15 años, después pasó estos 10 años capturado, 10 años en prisión y ahora pues se dedica a eso, ¿no? Al estudio del conflicto, la resolución negociada y mm, pues realmente desde su testimonio cómo llega una persona a, hacer ese cambio de chip, ¿no? A decir, bueno, mm, dejaremos este camino y empecemos a, a dialogar, ¿no? Supongo. Bueno, yo creo que el pensamiento es dialéctico, eh, el, pensamiento también eh, va en un proceso de transformación, de modificación, y en términos generales eh, los contextos políticos y sociales también sufren variaciones. Es decir, no es lo mismo, digamos, la Colombia de los años 70, de los años 80, cuando yo me incorporé a la lucha armada y otra cosa es eh, la Colombia 20 o 30 años después. Es decir, para mí fue una experiencia de un cuarto de siglo. Yo soy un hombre de 51 años. Eh, fue una experiencia de un cuarto de siglo entre la lucha guerrillera y la prisión, pero fundamentalmente ese periodo de la prisión eh, me permitió bueno, desde eh, eh, es absurdo y es doloroso decirlo, pero desde una, un espacio de 12 metros de libertad me permitió hacer muchas reflexiones de lo que yo estaba eh, mirando a través de las comunicaciones, a través de la prensa, de los libros, de las revistas que me llegaban al lugar de reclusión, todo lo que estaba pasando y todo lo que era eh, la brutalidad, eh, digamos la ferocidad que el conflicto colombiano eh, cada vez se venía asumiendo. Entonces, bueno, esa serie de reflexiones fueron las que finalmente me llevaron la profundización de muchas lecturas, muchas lecturas fundamentalmente con escritores mm, de lo que se llama la literatura antibelicista, que no solamente eh, fueron combatientes y que participaron de manera directa en las conflagraciones tanto en Europa como en América Latina, la Primera, la Segunda Guerra Mundial, etcétera, sino que posteriormente entraron también en ese proceso de reflexión. Es el caso, por ejemplo, del mismo George Orwell eh, en homenaje a Cataluña, es la experiencia de Ernest Hemingway, la experiencia de, de Ramón Sendek, la experiencia de de Remarque, de toda esta serie de escritores que luego de haber tenido una experiencia muy dura en el frente de batalla, eh, finalmente llegaron a la conclusión de que era el camino equivocado para buscar las transformaciones de la sociedad. Es decir, que de sus palabras podemos deducir que la distancia es importante a veces, ¿no? Porque cuando está muy implicado o en, el, o en la batalla misma, mm, es complicado poder analizar y poder ver realmente la realidad, ¿no? Sí, cuando tú estás en la selva, es decir, tú por momentos crees que el ombligo del mundo está alrededor del campamento donde están tus hombres. Y muchas veces eh, digamos, la realidad queda reducida a, ese pequeño espacio, eh, digamos, que te permite la, lucha guerrillera. Eh, por ejemplo, te cuento hmm. de que mm, haber salido de Colombia y de haber tenido una experiencia en la que ya casi cumplo cuatro años en Cataluña, en Barcelona, y teniendo la posibilidad de intercambiar con personas que incluso fueron también artífices de la guerra civil aquí en España y que hoy día participan en asociaciones de prisioneros, de eh, represaliados, de excombatientes, etcétera. Y también la experiencia, los diálogos que he podido tener con excombatientes de otros conflictos en otras latitudes, de Asia, de Irlanda, incluso de África, eh, todo eso me ha permitido también retroalimentar, incluso profundizar eh, mis convicciones acerca de la necesidad del diálogo y, la negociación como única vía válida para la superación de los conflictos es decir, que se pueden establecer paralelismos ah, más allá del conflicto colombiano, que es el que pues usted vivió y en el que del que más puede dar detalles, este cambio que, después ha titulado esta conferencia de la insurgencia a la democracia, eh, se puede hacer paralelismos en muchos fenómenos que han estado pues sucediendo ah, en todo el mundo, ¿no? Sí, hay una serie, digamos, de elementos comunes, podríamos decirlo, que hay como una especie de tabla de valores que es eh, es igual para todos los combatientes independientemente de los elementos cronológicos o independientemente del tema espacial, es decir, del lugar donde se están desencadenando este tipo de luchas. Y incluso eh, cuando yo me reúno o converso con algunos, algunas personas, incluso de 80, 90 años que fueron eh, combatientes durante la guerra civil, eh, de manera muy rápido yo logro, digamos, eh, empatar eh, el diálogo porque a pesar de que él, esa persona que tengo como interlocutor es un guerrero de los años 30, yo fui un guerrero de los años 80, hay una serie de elementos comunes y hay un lenguaje común al combatiente. De manera que esa serie, digamos, de factores comunes, esa tabla de valores comunes, eh, permite identificar de que en términos generales, eh, a pesar de, mm, digamos, los objetivos de, cada conflicto, los factores que lo generan, eh, las situaciones que, que, perduran en un conflicto, siempre hay unos elementos comunes sobre los cuales se puede trabajar y al final, después de su experiencia, la está utilizando también pues para difundir esto, esas actitudes de resolución de conflicto de manera negociada y lo está haciendo con conferencias como la que va a dar a, Kim Mongat, pero también a través de múltiples sesiones y actos que organiza la Escuela de Cultura de Pau, es decir, que, que tienen como muchas ganas también de llegar a la gente y de, de establecer estos diálogos, ¿no? Sí, efectivamente, aquí en la Escuela de Cultura de Pau, desde hace unos 10 años hay una diplomatura que se llama Resolución de Conflicto y, Educación para la Paz, con un grupo de profesores bastante experimentados que vienen de distintos lugares del mundo, algunos de ellos que han sido eh, mediadores o facilitadores en procesos de paz, como en el caso de Nepal, o como algunos procesos en África. Entonces, eh, a través de esa diplomatura, eh, donde en términos normales asisten cada año entre unas 60 a 80 personas, que en su mayoría jóvenes que provienen de distintas partes del territorio del Estado español y que también proceden de otros continentes. Aquí han llegado estudiantes de África, de Asia, de América Latina, eh, de Europa Central y, el resto de, la Unión Europea. Estos jóvenes que proceden de algunas experiencias eh, pragmáticas en cuestiones de cooperación, algunos que están preparándose para desarrollar actividades de cooperación, eh, la experiencia de esta diplomatura ha sido bastante importante para ellos y también para nosotros, porque también nos detenemos en el manejo de lo que llaman los microconflictos, no solamente los conflictos eh, de envergadura entre los estados, entre las naciones, entre pueblos, sino también esos pequeños conflictos que se dan en las ciudades, en las pequeñas poblaciones, por otra serie de, circunstancias. Entonces, eh, realmente ha sido una experiencia, yo enseño ahí en esa diplomatura, eh, de igual manera también en otros máster que hay aquí en la ciudad de, Barcelona, y en algún tipo de eventos de carácter internacional eh, que se desarrollan fundamentalmente en el espacio europeo. Entonces, realmente ha sido una experiencia de doble sentido porque en la medida en que yo puedo eh, contar, narrar eh, en primera persona la experiencia de un conflicto, de igual manera también yo voy alimentando una serie de conocimientos, otras miradas, otras experiencias. Bien, pues, eh, com dèiem, aquesta és una conferència que podreu assistir, que està organitzada per l'Aula d'Extensió Universitària sota el nom de la Insurgència a la Democràcia i que podreu assistir aquesta tarda a partir de les 7 a la Biblioteca Tirant-lo Blanc de Montgat, a la Sala Pau Casals concretament, i a càrrec, doncs ja ho dèiem, de Yesit Arteta, exguerriller de les FARC i gestor per la pau. Moltíssimes gràcies i que vaya muy bien la conferència. Eh, muchas gracias, eh, Patricia, y a todos los oyentes. Muy bien, hasta luego. Bueno, adiós. l'entrevista. L'agenda local. Agenda d'actes de Tiana i Montgat del 2 al 8 de maig. Tallers i cursos. Continuen obertes les inscripcions per al curs que acollirà a partir del 12 de maig al Centre de Serveis Socials de Tiana. En ell es pretén donar als pares les claus necessàries per millorar el tractament dels més petits. En aquest sentit, es parlarà, per exemple, de la importància que tenen els massatges per incrementar els vincles afectius entre pares i fills. A més, amb aquesta acció es permet reduir les possibles complicacions emocionals dels nens i nenes. És per això que el taller mostrarà a totes aquelles persones amb infants d'un a 8 mesos com s'ha de fer un massatge correcte als seus fills. En total, hi haurà 5 sessions que tindran lloc cada dijous de dos quarts d'11 del matí a dos quarts d'una del migdia. El curs té un cost de 30 euros. Dijous. L'hora del conte. Amb l'entrada del mes de maig, l'Hora del Conte dedica les pròximes quatre sessions a l'àmbit de la família. Per començar aquest dijous, el relat que podran escoltar els nens i nenes que hi assisteixin porta per títol Família va, família bé. L'encarregada de narrar-los serà la contacontes Violeta Avilés. La sessió començarà, com sempre, a les 6 de la tarda a la Biblioteca Can Baratau. Música tallers i cursos. Amb el títol de la insurgència a la democràcia, la sala Pau Casals de Montgat acull aquest dijous una conferència que s'emmarca dins de l'aula universitària Timó. La xerrada comptarà amb Jessit Arteta, és guerriller de les FARC i activista per a l'Espau. Ha publicat, entre d'altres, les novel·les La Tamacua, així com I de la locura i altres crímenes. La conferència començarà al punt de les 7 del vespre. Això és tot. Us hem acompanyat Marc Auger i Raül Heredia al control tècnic i Manu Moga i Patricia Palomino a la redacció i locució. Us convidem a que continueu informats als butlletins horaris de Radio Tiana. Radio Tiana, serveis informatius.